بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugungi suhbatimiz musulmonning ziyoratdagi axloqi ziyorat bu o'zi qanday amal payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bu sahih muslimdan bu hadis rasululloh aytadilar anna rajulan zara ahan lahu fi qaryatin ukhra bir kishi boshqa bir qishloqdagi birodarining ziyoratiga chiqdi u yo'lda ketib borar ekan alloh taolo uning yo'liga bir farishtani yubordi farishta bu kishining oldiga kelib qayoqqa ketyapsiz dedi haligi kishi mana bu qishloqdagi birodarimni ziyorat qilgani ketyapman dedi farishta unga unda bir hojatingiz bormi haqingiz bormi qarzingiz bormi bir ishingiz bormi dedi kishi javob berdi yo'q dedi men faqat uni Alloh uchun yaxshi ko'raman shuning uchun ziyorat qilgani ketyapman dedi farishta unga javob berib aytdiki siz uni yaxshi ko'rganingizdek Alloh ham sizni yaxshi ko'rdi. Shu narsani xabarini berishligi uchun meni yubordi, men Allohning elchisiman dedi. Demak, siz bilan biz bir-birimizni qilayotgan ziyoratimizdan maqsad Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lishlik. Chunki Alloh taolo hadis qudusida marhamat qiladi: "Vajibat muhabbati lil mutahabbina fi" men uchun bir birlarini yaxshi ko'rgan kishilarga mening muhabbatim vojib bo'ldi Demek mana shu musulmon musulmon birodarini ziyorat qilishligi sabab alloh taoloning muhabbati bandaga vojib bo'ladi endi shu ziyorat allohning muhabbatini bizga vojib qilishlik uchun qanday bir qonun qoidalar bor qanday bir odoblar borki biz rioya qilishimiz kerak bugungi suhbatimiz mana shu haqida birinchidan musulmon odam ziyoratni munosib vaqtda qilish kerak Chunki bevaqt qilingan ziyorat bu ziyorat qiluvchini ham, ziyorat qilinuvchini ham bir xarajga qo'yadigan narsa. Masalan, bomdod namozidan keyin ziyorat qilishlik bu ma'qul emas. Yoki xutbondan keyin soat 12da kelib olib bir gaplashib o'tirib og'ayni, Alloh uchun sizni ziyorat qilgani keldim deyishlik. 12da kelsang, nechida kelasan? Shuning uchun birinchidan ziyorat vaqtini kelishib olishlik kerak. Kechki vaqt shomdan keyin odob ziyorat qilishlik ham agar zarurat bo'lmasa bu odobdan emas chunki odamlar ishidan charchab kelgan oila a'zolari bilan o'tirib bir ovqatlanishda bir taraddudda turganda bir odamni borishligi to'satdan borishligi bu albatta ikkala tarafni ham noqulay ahvolga qo'yadi endi hozirgi zamonda hammamizni qo'limizda telefonlarimiz bor shu ziyorat qilmoqchi bo'lgan og'aynimiz bilan ulanib turib qaysi vaqtda bir imkon bo'ladi deb turib kelishib borishlik ma'qul bo'ladi agar avvaldan kelishib olishning imkoniyati bo'lmasdan to'satdan ya'ni u odam uchun to'satdan ziyoratga borgan bo'lsangiz sizni kutib kutishlikka sizni uyiga kiritishlikka imkon bo'lmasdan qaytarib yuborsa xafa bo'lmang chunki bu ana shu kishining Alloh unga bergan haqqi edi demak munosib vaqtni tanlashligimiz kerak bo'ladi ikkinchidan vaqt kelishdik eshigini oldiga bordik uch marta eshigini qoqamiz yoki agar qo'ng'irog'i bo'lsa uch marta cholamiz tamam. 4 marta emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar al istizanu salat fa in udhina laka ve illa farja. Rasul aytganlar ruxsat so'rash 3 martadir. Agar senga izin berilsa ichkariga kir, aks holda ortingga qayt. 3 marta chaqiriladi, indamadi, qaytib ketilinadi. Desangiz, on qo'li üç 3 marta chop qilib ham uch marta chop turib yana biror bir kaltakni olib turib ham uch marta chop turib agar yonida biror bir sherigi bilan kelgan bo'lsa u ham uch marta choladigan bo'lsa bu albatta beadablik bo'ladi uch marta choldingiz yoki uch marta chaqirdingizmi eshitdimi bildimi farqsiz qaytib ketasiz ichkarida odam turganligini biz ham ochmayaptimi demak ochmaslikka uni bir narsa majbur qilyapti uyda bo'lib tur ochmadi eshigini ya men ko'rdim meni kelganimda keyin eshitdi deb turib xafa bo'lamiz birodarlar uni haqqi siz va'dalashilmasdan ittifoqqa kelishilmagan vaqtda keldingizmi xohlamasa chiqmaydi va uni siz bu narsa uchun malomat qila olmaysiz quyida ayrim bir urf odatlarimizga to'g'ri kelmaydigan ishlarni aytib o'tamiz lekin bu shariat birodarlar kelishmadingizmi shunday to'satdan bordingizmi xohlasa qabul qiladi xohlamasa yo'q uchinchidan eshikni qoqdik javob bo'ldi endi eshikka o'girilib turamiz chunki eshikni ochgan paytda ko'zimiz ichkariga tushishligi kerak emas payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar innama minan nazar nima uchun ruxsat so'raladi qarashlik uchun deyapti payg'ambarimiz kirish uchun emas qarash uchun chunki eshikni ochgan paytda agar ichkariga qarab turadigan bo'lsangiz nazar tushdimi bu mumkin emas edi eshigi ochib ichkariga kiring demaguncha ichkariga qarab bo'lmaydi shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari odobi eshik taqillatildi hamda eshikka o'girilib turiladi toki ichkaridagi eshikni ochganda uyini egasi sizga ko'rsatishni xohlamayotgan bir holat bo'lishi mumkin avrat degandacha faqat jasad avratini tushunmaylik ovqat ham avrat yotoq joyi ham avrat uyida sizga ko'rsatishni xohlamayaptimi bir narsasini mana shu narsa avrat hisoblanadi demak uchinchi odobi eshikni qoqdik yon boshga o'tib o'girilib turamiz chunki eshikni yosh bola ochib yuborishi mumkin yoki erini ishdan kelishini kutib turgan ayol shart ochib yuborishi mumkin noqulay holat bo'ladi musulmon odam mana shu o'rinda payg'ambarimizning sunnatiga ergashishligi lozim bo'ladi eshik ochildi xonadonni sohibi targalik ko'rar ayoli agar mehmonxonada bo'lsa bu yoqqa o'tib turing deb yoki bir ivir sivir bo'lsa uni tartibga keltirar xullas uyni egasiga muhlat berishlik kerak bo'ladi to'rtinchidan eshikni qoqdik ichkaridan kim deb chaqirdi men deymiz seni kimligini qayerdan bilsin biror bir hazilkashroq odam bo'lsa bunaqa tanishim yo'q deb turib kirib ketib qolsa haqqi bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotida mana bo'lgan isro va Miroj voqeasiga murojaat qiladigan bo'lsak jabroil alayhissalom bilan payg'ambarimiz bir osmon eshigidan ikkinchi osmonga ko'tarilar ekan Jabroil alayhisalom eshikni qoqdi, samo eshigini. Uni qo'riqchilari kim deb so'radi. Jabroil nima? Men dedimi? Jibrilman dedi. Siz bilan biror kimsa bormi dedi? Men bilan Muhammad bor dedi sallallohu alayhi vasallam. Mana shu ham sizlar bizga dars. Ziyoratning odoblari yana bittasi kim deb so'ragan paytda falonchiman va men bilan falonchi ham bor deb aytishlik kerak. ha bunchalik narsani o'zimiz ham bilamiz shunaqa qilib minbarda turib aytishlik shartmi birodarlar bilmaydiganlar ham bor o'zi bir qorong'iroq joyda o'tib ketyapti voy kimsan desa men demaydi demaydi-yu, ko'chada turganlardan falonchiman deyish kerak hali bu birovni uyiga kirib ketayotgani yo'q shu odam ham o'zini atishligi kerak bo'ladi hamda kirib salom berishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarni birida sad ibn uboda roziyallohu anhu ning uyiga bordida kirishlikka izn so'rab eshikni qoqdida assalomu alaykum dedi sad ibn ubodi roziyallohu anhu rasululloh salom beryaptida u kishiga ichida va alaykum assalom va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh dedi eshittirmadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshitmabdi shekilli deb ikkinchi marta assalomu alaykum dedi sad roziyallohu anhu yana va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh dedi yana bir marta aytsin deyaptida uchinchi marta payg'ambarimiz assalomu alaykum deganida endi agar hozir bildirmasam ketib qoladi dedida va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deb chiqdi chiqib turib yo rasululloh dedi sizni har bergan salomingizni eshitib turuvdim dedi faqat aligini ichimda oldim dedi nimaga unday qildingiz dedi sizdek zotni salomi menga qayta qayta atalishini xohladim dedi demak odob ekan assalomu alaykum va rahmatulloh birodarlar yaxshi yotib turdingizmi tuzuymisiz tinchmisiz bu tahiyalar uchun biz ajr olmaymiz qalaysan <laughs> tuzuymisan ishlaring yaxshimi qarang ishlaring yaxshimi birinchi ish so'raladi agar ish xira bo'lsa muomala qilmay qo'ysa bo'ladi-ku bilan <laughs> ishlar qalay deydi biz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh mana shu islom tahiyyasini bir birimizga aytishligimiz bizga lozim bo'ladi va mana shu salomgagina biz ajr olamiz endi mayli hali yaxshi yotib turdingizmi tinchmisiz u mayli undan keyin lekin birinchi nima bo'ladi assalomu alaykum eshikni qoqdik salom berdik eshik ochildi endi ichkariga kiring marhamat tafaddol demagunicha ichkariga kirmaymiz chunki uyda egasi ehtimol sizni kelganingizni bilganligini bildirib qo'yish uchun eshik ochib qo'yadi kiring demadimi kirmay turamiz bu ham musulmon odamning odobi kirishlik bilan rioya qilinadigan narsalar ko'zni tiyishlik kerak aytdik uydagi narsalar avrat Bismillahirrohmanirrohim. Qul lil mu'minina للمؤمنين min من va ويحفظوا furujahum. Zalika azka lahum innalloha xabirun bima yasnaun ey muhammad mo'minlarga ayting ko'zlarini to'ssinlar ko'zlarini to'ssinlar va avratlarini saqlasinlar mana shu ular uchun eng toza yo'ldir albatta Alloh ular qilayotgan himoyalardan xabardordir alam jalan qilmasdan kirdi to'g'ri taklif qilingan xonaga qarab kirib ketdi. chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ali roziyallohu anhuga aytgandilar ey ali bir nazar ketidan boshqasini erchitmang. zero u zinoning elchisidir insonni ko'zi bir marta tushishligi gunoh bo'lmaydi bir narsaga ko'zini olib qochdi ikkinchi marta olib borgan paytda gunohkor bo'ladi shuning uchun ko'zi tushib qoldi shart oladi musulmon qaramaydi birinchisiga gunohkor bo'lmaydi ya'ni bu degani bir qaraganda uzilmasdan qarab oldigani degani emas oxirigacha chunki <laughs> insonni ko'zi tushib turadi ixtiyori bilan qaragan paytda shunda gunohkor bo'ladi demak uyga kirgan paytda ko'zimizni tiyamiz Xo'p, biron uyga keldik, eshikni qoqdik. Ichkaridan ayol yoki qizi javob berdi. Birodaringiz yo'q ekan uyda. Birodaring falonchi bormi? Yo'q. Bo'ldi, boshqa gapni kerak yo'q. Orqaga qarab ketilinadi. Agar qo'lingizda biror bir qoldirib ketishingiz kerak bo'lgan narsa bo'ladigan bo'lsa, uy ahllariga eshikdagi falon narsani qo'yib ketyapman, birodarimga falonchi falon narsani qo'yib ketdi deb qo'ylar, bo'l gap tamom. Oshishi gapni keragi yo'q. Oshishi gapni keragi yo'q. Shunga o'rgataylik. Kimsiz nima deb qo'yay degan gapni ayollarimiz gapirmasin agar zarur bo'lsa o'sha tashqaridan kelgan ziyoratchi o'zi aytib qo'yadi mana bunday mana bunday deb qo'yinglar deydi ayollarimizga ham shu narsani ta'lim beraylik va eshik ortidan turib gapirayotganda ovozlarini muloyim qilib gapirmasin ovozlarini muloyim qilib gapirmasin chunki alloh taolo ta'lim bergan qalbida marazi bor odam bo'lsa tashqarida ta'maga kelib qolmasin sodda qisqa lo'nda qilib Xo'p, uyda erkak kishi yo'q ekan. Birodaringiz uyga bormaysiz. Shunda mutloq bu uyga kirib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iyyakum va dukhul ala nisa rajulun ya Rasululloh, araytal humu? Qol al humu al maut. ehtimol bizning urf odatimizga to'g'ri kelmas ehtimol og'ir botar kimlargadir lekin bu shariat bu din buni aytishimiz kerak Rasulatlar ayollarning oldiga kirishdan ehtiyot bo'linglar ya'ni ayollar yolg'iz bo'lsa ularni oldiga kirishdan ehtiyot bo'linglar dedi shunda bir kishi yo rasululloh humu ya'ni erning yaqin kishilari bo'lsachi dedi diqqat qilasizlar qaynaka yoki qaynuka al humu dedi payg'ambarimiz aytdilar al humu dedi o'lim dedi boshqa bir hadislarda uch marta o'lim o'lim o'lim deb takrorladi akangizni ayoli ukangizni ayoli uyda yolg'iz qolgan bo'lsa kirmasligi tushuniladi mana shu narsada bu hadis shunga dalolat qiladi mana avvaldan aytib qo'ydim ehtimol og'ir botir qulog'imizga ehtimol kimlargadir yoqmas bizni urf odatimizga to'g'ri kelmas lekin shariat birodarlar bu endi albatta u e, aka ayoli farzandlari bilan boshqa odamlar bilan bo'lsa boshqa masala yolg'iz qolganda yoniga kirib bo'lmaydi qaynaka ham qaynuka ham chunki mana shu sabab ehtimol oilalar buzilib ketadi ehtimol buzilgandir ham ehtimol guvoh ham bo'lgandir sizlar bu narsaga chunki biz shunday bir zamonda yashayapmizki nihoyatda bir qiyin endi haligi eshikni ochgan avval o'zimiz odam bu o'zimizni qarindoshlar turib kirgizib qo'yadi va o'zimiz odam degandan keyin ehtimol kiyimiga ham e'tibor bermas diqqat qilaylik qaranglarda alhamdulillah Allohning fazli aroq zino qimor o'g'irlik shunga o'xshagan harom ishlardan alhamdulillah Allohning fazli bilan ko'pchiligimiz tiyildik endi shunga o'xshagan ishlarga ham navbat keldi ayollarga ham shu narsani o'rgataylikki uyda faqat o'zi yakka qoladigan bo'lsa birovga nomahram erkakka eshikni ochmasin umuman yana qaytarib aytaman shunga navbat keldi endi hali qo'l berib ayol kishi bilan erkak kishini ko'rish haqida ham gaplashamiz yana qaytarib aytaman ehtimol kimgadir yoqmas nimcha yana bu mavzuni bunchalik qiyin qilib tashlaysizlar ha buni deb qattig'ini gapiraversanglar birov birovni ziyorat qilmay qo'yishi mumkin deydigan odamlarga javob shuki bu shariat bu bizga yoqadimi yoqmaydimi urf odatimizga to'g'ri keladimi yo'qmi bu boshqa masala biz dinni gapiryapmiz biz o'zimizni gapimizni gapirmayapmiz oyatni hadisni aytyapmiz bir vaqtlar ehtimol hozir ham bor o'ziga nomahram ham bo'lgan erkak bilan ayolni qo'l berib ko'rishligi oddiy ish edi ya'ni nomahram kim edi siz shu siz uylanishingiz mumkin bo'lgan ayol borki sizga nomahram bo'ladi siz uylanishingiz mumkin bo'lmagan ayollar sizga mahram bo'ladi tushunarlik endi amakini qizi tog'ani o'g'li bular bir biriga nomahram hisoblanadi Bular bir-biriga nigohlanishi mumkin. Demak, bular qo'l berib ko'rishligi mumkin emas. Diniy bilim odamlar orasida tarqalyapti. Dinidan odamlar xabardor bo'lyapti, shariat ta'limidan o'rganyapti-da, bu narsalar sekin-sekin joyiga tushyapti. Endi o'ylang, boyagi holat, yolg'iz turgan ayol eshikni ochib kirgizdi, qarindoshimidi, boshqasimidi, er ko'chadan keldi. Uyda erkak kishi o'tiribdi. Qanday holat bo'ladi bu? undan tashqari uyida eri yo'qligi aniq bo'lib turgan ayolni uyiga bir erkak kirib chiqib ketdi ehtimol akasidir ehtimol ukasidir tashqaridagi odamlar nima deb gumon qiladi musulmon odam o'zini shubhali o'rinlarga qo'ymasligi kerak ehtimol boyagi aytganda o'zini ukasidir ehtimol sizni shubhaga solgan narsalarni qo'yingda shubhasizni qiling eshik javob berib qo'ying uyda hech kim yo'q deb qo'yaversin kirmay qo'yaversin sizga ham xotirjam ayolga ham xotirjam kuyoviga ham xotirjam shariatning bu hukmlaridan bexabar bo'lgan odamga bu albatta og'ir botadi qanday endi deydi qanday kirgizmaydi deydi akam kelsa kirgizmaydimi uyga deydi kirgizmaydi bu shariat bu agar senga yoqmasa buni tushunmayotgan bo'lsang bu sening musibating senga biz oyatni senga biz hadisni aytyapmiz ayol kishi yolg'izmi kim kelishidan qat'iy nazar kiritmaydi endi o'zini ukasi o'zini otasi boshqa masala endi bu bilan biz o'sha ayol haqida yoki ziyorat qilib kelgan erkak haqida yomon gumondamiz albatta ular bir yomon ish qiladi deyayotganimiz yo'q shariat muammoni hal qilmasdan shu muammoni kelib chiqadigan sabablarni yo'q qilib qo'yadi endi shu muammo bo'lmay qolaveradi kirgizmasin yomon gumon ham bo'lmaydi boyagi noqulay holat ham bo'lmaydi chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zi amal qilgan bu narsaga va siz bilan bizni mana shu ishga buyurgan payg'ambarimiz aytganlar مجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما Bir erkak va bir ayol yolg'iz jamlanar ekan, ya'ni odamlardan xoli bo'lgan yolg'iz holda erkak bilan ayol qolar ekan, shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Uchinchi sherigi shayton bo'ladi. Shuning uchun qanaqa bir odamsiz, qanaqa qalbingiz toza, niyatingiz qanaqa to'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar payg'ambarimiz o'tirma deyapti, yolg'iz ayol bilan xilvatda, bo'ldi, gap tugadi. niyatingga ham qaramaymiz kimligingga ham qaramaymiz sen payg'ambarimizni so'ziga quloq solishing kerak yolg'iz qolishliging mumkin emas agar yo'q meni niyatim to'g'ri agar bir yolg'iz qolib qolsam hech qanday bir mushkula bo'lmaydi deyotgan bo'lsang bu seni so'zing xolos bizdan faqat aytib qo'yish amal qilish sendan alloh taolo qur'onda aytgan bizga fazakkir innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir bas ey muhammad pand nasihat qiling zotan siz faqat bir pand nasihat qiluvchisiz xolos siz ularning ustida zo'ravonlik bilan hukm yurgizguvchi emassiz biz hech kimni majbur qila olmaymiz bizdan faqat aytib qo'yishlik akangizni ukangizni uyiga keldingiz yolg'iz ayol bor ekan nima qilish kerak ekan endi qaytib ketishlik kerak ekan to ukangiz yoki akangiz kelsin shundan keyin xotirjam keling chiqib masjidda namoz o'qib turing biror ishingiz bilan ovora bo'lib keling lekin kirmang yana qaytarib aytaman og'ir botar ehtimol lekin shariat bu ziyoratga kirgandagi odoblardan yana biri senga daxli bo'lmagan narsalar haqida so'z ochma chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ya'ni o'ziga aloqasi bo'lmagan ish va so'zlardan tiyilishi bir kishining islomi chiroyli ekanidandir bir odamni zo'r musulmonligi nimadan ko'rinar ekan o'ziga daxli bo'lmagan so'z va ishlarga aralashmasligidan ehtimol senga bilishingiz zarur bo'lmagan narsani so'rab uyda egasini noqulay holatga qo'yasan yoki yolg'on gapirishga majbur qilib qo'yarsan senga daxli yo'qmi bu narsa haqida savol so'rama hamda darsimizni nihoyasida agar sizlarga qaytinglar deyilsa qaytinglar birovlaringizni uyiga bordingiz va'dalashilmasdan bordingiz sizni chiqib kutib oldi ammo ichkariga taklif qilmadi va bu ham yetmagandek aytdiki birodar qaytavering uyga olib kelolmayman sizni dedi siz boshqacha niyatlar bilan kelavdingiz bir musulmon birodarini ziyorat qilsa olloh uchun yaxshi ko'rib alloh taoloning e, muhabbati vojib bo'ladi ekan degan oliy bir chiroyli fikrlar bilan boruvdingiz eshik tagidan qaytavering dedi men olmayman sizni uyga dedi bu kelishilmagan ziyorat birodarlar tushuninglar bu narsani chunki u ham sizga o'xshagan odam uni ham sharoiti bor ayniqsa manaqa bir sovuq kunlarda odamlar bitta ikkita uyni isitib o'tiribdi zo'rg'a endi siz bunaqa bir holatda borganingizda eshik tagidan qaytarsa hech ham xafa bo'lmang xursand bo'lib qayting orqaga qayt desangiz boyagi odamni jahli chiqayotgan bo'lsa g'azabi kelayotgan bo'lsa demak bu odam dinidan bexabar ekan astag'firullah يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ey mo'minlar o'z uylaringizdan boshqa uylarga to izn so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz mana shu sizlar uchun yaxshiroqdir shoyat eslatma ibrat olsangizlar فإن لم tajidu fiha ahadan fala تدخلوها hatta يؤذن lakum وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم endi agar u uylarda hech kimni topmasangizlar u holda to sizlarga izn berilmagunicha uylarga kirmangiz birodarlar o'zimiz yashaydigan uydan boshqa uyga ruxsatsiz kirib bo'lmaydi Kimning uyi bo'lsa ham O'zingizlar yashaydigan uydan boshqa uyga ruxsatsiz kirmaylar, qo'shnining uyiga kirib bo'lmaydi hali o'zimiz akaxon uyi akaxoning harami u akaxoningni harami uni ayoli bor qizi bor senga ko'rsatishni xolamaydi. mumkin emas qanday kirib ketasan tushunali shu narsani islom bir muammo paydo bo'lmay turib bu muammoni keltirib chiqaradigan sababni yo'q qilib qo'yapti. kirma u yerga o'zingni uyidan boshqa degan. hattoki mo'ralama deyapti agar sizlarga qaytinglar deyilsa ya'ni kirishga ruxsat berilmasa qaytib ketinglar shu sizlar uchun eng toza yo'ldir qarang yo bugun kutolmayman sizni e, birodar ketavering desangiz g'azablanyaptimi demak bu odam dinidan bexabar ekan chunki olloh aytyapti qayt orqangga mana shu narsa senga pokizaroq deyapti olloh qilayotgan amallaringizni bilguvchidir ziyoratchi keldi uyiga olib kirishlikka sharoiti yo'q mezbon ham harajda, xijolatchilikda, mehmon ham xijolatchilikda. Shunda uyning egasi bo'lgan odam hech xijolatsiz, birodar, bugun qaytaverasiz orqangizga deb qo'yaversin. Chunki Alloh unga bergan ruxsat bu. Aytayapti-ku, agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Mana shu narsa sizlar uchun nima? Pokiza deb aytayapti. Bir marta, biror marta Bo'lganmi hayotimizni o'zimizdan so'rab ko'raylik. Biz borganda shu gapni kimdir bizga aytganmi? Yoki biz biror marta uyimizga kelgan mehmonni shunaqa deb qaytarganmizmi? Demak, bu oyatga hali amal qilmabmiz bir marta ham. Tushunarlika? Alhamdulillah Alloh taoloning buyruqlarini qodir bo'lganimizcha bajaryapmiz, namoz o'qiyapmiz, ro'za tutyapmiz, Qur'on o'qiyapmiz, zakot, haj. Lekin mana shu buyrug'igachi? bizga biror marta biror kishi ziyorat qilib borganimizda qaytib keting deb shu oyatga amal qilishlikka sharoit qilib bermagan ekan demak qaytib ketavering deyotgan paytda ziyoratchi odam xursandchilik bilan qaytsin birodarlar chunki qayta qaytavering deyotgan odam senga qur'onning bitta oyatiga amal qilishiga yo'l ochib berdi odamlar mezbon uy egasi shunaqa yengillik shunaqa ruxsat borligidan xabari yo'q yolg'on ishlatib qo'yadi chaqirib keldi ko'rdi bor chiqib dadam yo'q deb qo'y deydi hali bolacha chiqadida e, dadam meni uyda yo'q deb qo'y deyapti deb chiqadi bu miskin odam bilmaydimiki alloh taolo agar imkoniyating bo'lmasa qaytaveringlar deb unga ruxsat bergan edi O'zi ham yolg'on gapiryapti. Bolasini ham yolg'on gapirishga majbur qilyapti. Yana o'zi ham xarajda qolyapti. Demak, bu ruxsat ekan birodarlar, ruxsat ekan. Hech xijolat olmasdan o'rin deyishlik mumkin ekan. Modomiki kelishilmagan bo'lsa. Xo'p, uydagasi qayting dedi. Ziyoratchi qaytdi. Endi ikkalasini holatini ko'ring. Qaytavering deb qo'yib turgan xijolatda uydagasi. haligi qayting deyilgan odam ham qaytyapti u ham nimada yomon qildi e. E, bizni bizni rioya qilmadi e. eshik tagidan bir pul qilib qaytarib yubordiya ya yana falonchini yetalab yur yurdi yomon qildi bizni deydi qarang shu ishni qilib turib uyni egasi ham noqulay ahvolda hijolatda harajda uyga ziyorat qilgani kelgan odam ham shu to'g'rimi bular nima qilishdi ikkalasi Allohning hukmiga amal qilishdimi? Nima Allohning hukmiga amal qilib qo'yib turib xijolat bo'ladimi bular? Masalan, har bittamiz boshimizdan o'tadi. O'tadida agar haqiqatan kelsa, birodar, qaytavering, men bugun sizni mehmon qila olmayman, qaytavering deb qo'ysiz, ketdi. Bilasizmi qanaqa xijolatga kirasiz? Bu nimani belgisi? Siz bilan bizning iymonimizdagi nuqsonni belgisi. Alloh rozi bo'ladigan ishni qilib turib, Allohning buyrug'ini amalga oshirib qo'yib turib, xijolat tortyapmiz xuddi bir ayb ish qilgandek biz ayb ish qilganimiz yo'q qaytayotgan odam xursand bo'lib qaytsin chunki boyagi aytayotganimizdek oyatga amal qilyapti alloh taolo aytadi qur'onda fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadayta va yusallimu taslima qarang boyagi ketayotgan ham kettizgan ham ikkalasi ham harajda turibdimi hijolatchilikda alloh taolo nima deyapti yo'q parvardigoringizga qasamki to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay to'la taslim bo'lmagunlaricha bo'yinsunmagunlaricha zinhor mo'min bo'lmaslar zinhor mo'min bo'la olmaslar demak o'rtada muammo bo'lganda yo rasululloh sizni ular hakam qiladi siz chiqarib bergan hukmni bajarishadi va shu hukmni bajarib turib qalbida hijolatchilik bo'lmasligi kerak deydi biz Allohning oyatiga amal qilib turib hijolat olamiz demak bu siz bilan bizni iymonimizdagi nuqsonni belgisi ekan tushunarliga tushunarliga nabiy sollallohu alayhi vasallam endi qo'l ushlashlik xususida hech qachon begona bo'lgan ayollarni qo'lini payg'ambarimiz ushlagan emas qo'lini ayol kishiga begona ayol kishiga tegizgan emas hatto mana aqaba bayatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yasribdan keyinchalik madina munavvaradan nomlandi bayat bergani musulmonlar kelganda mana shu musulmonlarning ichida ikkita ayol bor edi asmo binti amr va musayba binti kab erkak kishilardan payg'ambarimiz qo'lini ushlab bayat olgan bo'lsa Bu ikki ayoldan qo'lini ushlamasdan tili bilan aytgan bayatini qabul qilaverdi. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar: Allohga qasam, Rasulullohning qo'li o'zining ayollaridan boshqa ayollarga tekkan emas. Allohga qasam, Rasulullohning qo'li o'zining ayollaridan boshqa begona ayollarning qo'liga tekkan emas. Nomahram ayolga qo'l berib ko'rishlik masalasi ya'ni boyagi aytayotgandek o'ziga qarashli bo'lmagan ayollarga qo'l berib ko'rishlik masalasi qola nabiy sollallohu alayhi vasallam an yat'ana fi ra'si ahadikum bimahitin min hadidin khayrun lahu min an yamassa imratan la tahilla lahu begona ayolning qo'lini ushlagandan ko'ra deyapti payg'ambarimiz begona ayolning qo'lini ushlagandan ko'ra sizlardan biringizning boshiga temirdan bo'lgan qoziqni qoqilishi yaxshiroq deydi nomahram ayolni qo'lini ushlaganingdan ko'ra boshingga temirdan bo'lgan qoziq qoqilsa shu narsa sen uchun yaxshiroq deydi yana yana ko'rishaveramizmi siz bilan bizning habibimiz sayyidimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomahram ayolga qo'lini uzatmagan qo'lini ushlamagan desa biz ushlaveramizmi boshingga temirdan bo'lgan qozi qoqilgani yaxshi desa yana qo'limizni uzataveramizmi biz musulmonmizmi musulmon bo'ladigan bo'lsak islomni da'vo qiladigan bo'lsak birodarlar biz bo'ysunishimiz kerak endi boyagi aytayotgandek nima endi oddiy narsada bu deyotgan odam ixtiyori olloh aytdi siz zulm zo'ravonlik bilan ularga hukm yurgiza olmaysiz xohlasa qilsin xohlamasa qilmasin lekin musulmon odam itoat qilishligi kerak siz uylanishingiz mumkin bo'lgan amakingiz qizi bilan qo'l berish ko'rishuv bo'lmaydi tog'angizni qizi bilan qo'l berish ko'rishuv bo'lmaydi xullas siz uylanishingiz mumkin bo'lgan ayolga qo'l berib ko'rishib bo'lmaydi oxiri <coughs> lekin Allohning hukmi ekan siz bilan bizning ixtiyorimizdagi narsa emas ekan endi kimga yoqmaydi bu gaplar umuman masjidga kelmaydigan ibodatdan uzoq darslardan bexabar maviza eshitmaydigan dinidan bexabar odamlarga yoqmaydi bu narsa endi musulmonlardan masjidga kelib ilm o'rganayotgan ta'lim olayotgan odam bu narsani oddiy qabul qiladi to'g'ri kelmayapti urf odatimizga lekin shariat ekan deydi bu narsani to'g'ri qabul qiladi ixtilot mehmondoshlikka borganda biz yolg'iz borganda nima qilishimizni bilamiz endi ayollar bilan borgandachi ayollar alohida o'tirsin erkaklar alohida o'tirsin ha birga olamiz yig'ilishib yo'q mumkin emas nima meni ayolimdan sen nimani so'raysan seni ayoling bilan meni nima ishim bor ayollar o'zini xonasida alohida o'zlari o'tirsin erkaklar alohida o'tirsin bu ham bizni urf odatimizga to'g'ri kelmaydi tan olinglar nima endi qarindosh urug' o'tiribmizku yana bu aytamiz bu gap kimga yoqmaydi boyagi toifa odamlarga yoqmaydi ayollar alohida o'tirsin erkaklar bilan emas bu qo'l berib ko'rishma aralashib o'tirma qayt desa ortingga qaytib ket desa bir odam hijolat bo'layotgan bo'lsa haqligini bilgandan keyin ham bu odamni iymonidagi nuqson kamchilikni bir alomat modomiki siz bilan biz musulmon ekanmiz urf odatlarimiz shariat doirasidan chiqib ketayotgan paytda shariat doirasiga uni qaytarishligimiz kerak Qaytarib aytaman. Modomiki biz musulmon ekanmiz, bizning urf-odatlarimiz shariat doirasidan chiqib ketayotgan joyda shariat doirasiga qaytarib qo'yamiz. Siz bilan biz urf-odatlarimiz ishida shariatdan chiqib ketadigan juda kam. Ozgina. Shuni insobga keltirib olsak inshaalloh Alloh taoloning bir roziligiga erishgan bo'lamiz. Bu musulmon kishining ziyoratdagi axloqi edi. hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va وبركاته